خب باب إباحة التيمم باب مباح بودن التيمم أباح الله تعالى التيمم في حالتي مرض أو سفر مباح کرده است الله متعال تيمم رو در دو حالت مريزية سفر فأما المرض فيجوز أن يتمم فيه وإن كان واجدا للماء بس أما مريزي جائز است که شخص مریض تمام کنه در مریضی اگر چک آب رو بیابد اذا خاف من استعماله تلفا او ضررا زمانی که شخص مریض ترسید که اگر آب استعمال کنه تلف میشه یا ضرری داره ولا یجوز ان یتیمم اذا لم یستدر اما جایز نیست شخص مریض تیمم بکنه زمانی که تیمم ضرر نداشت پس یتیممه يتيم تيمم يتيمم أن يتيمم فإن قرح بعض بدنه وصح باقيه بدأ باستعمال الماء فيما صح منه ويتيمم للقريح ليجمع بين الماء والتيمم وصلى ولا إعادة عليه میگه اگر قسمتی از بدنش قرح داشت زخمی بود جرحی داشت و باقی مانده بدنش سالم بود میگه استعمال آب و در اون قسمتی که سالمه استفاده میکنه و برای اون قسمتی که زخم داره تیمم میکنه تا جمع کرده باشه بین آب و تیمم و نماز میخونه و اعاده هم برش نیست فان اقتصر على احدهما لم يجزه لم یجزه آه لم يجزه میگه اگر بر یکی از این دوتا اکتفا کرد درست نیست براش کافی نیست پس نمیتونه بر یکی از اینا اکتفا بکنه و اذا كان على قرحه لصوق ولا يقدر على نازعها امر الماء عليها ويتيمم لها وكذلك صاحب الجبائر. و زمانی که بر اون زخمش چسب بود و نتوانست اونا رو بکنه میگه آب و برش گذر میده و تیمم میکنه برای اون عضو و کذلك صاحب الجبائر صاحب الجبائر اونی که باند هم بسته اونی که بر اثر شکستنی اومده جبیره بسته اون هم همین کارو میکنه و اما السفر فیجوز ان فی طویله و قصیره اذا عدم الماء بعد طلبه اما در سفر میگه جایز است که در سفر کوتاه و در سفر بلند دراز تعمم بکنه زمانی که آب و نیافت البته بعد از طلب کردن آب پس اگر آب و طلب کرد و نیافت چه سفر طولانی باشه چه کوچک کوتاه میاد و تعمم میکنه و این وجد الماء ولم يقدر على استعماله لمانع او خوف عطش جاز له ان يتيمم و اگر آب یافت اما توانایی بر استعمالش نداشت چون مانع وجود داشت حالا اون مانع یا خوفی بود یا خوف از تشنگی بود گفت آقا اگر من بیان این آب رو مثلا تعمم چه وضو بگیرم بعدا تشنه میشم اینجا میگه جایز است که چیکار بکنه پس اگر آب رو یافت ولی توانایی بر استعمالش نداشت به خاطر مانعی یا به خاطر ترس از تشنگی جایز است که تیمم بکنه آقا چاهه آه ولی نمیتونه بره آبو بیرون بیاره خب ولو وجده بثمن مثله وهو قادر على ثمنه لم یتیمم اگر آب و یافت ولی در مقابل پول پول مثلش منظور یعنی گرانتر نبود زیاد گران نبود یا اون آبو به همون قیمتی که در اون منطقه بقیه آبو میفروختن یافت و پولش رو داشت پس اگر آبو یافت به ثمن مثلش ای ثمن مثله فی مکانه یعنی قیمت مثلش در همون, در جا و توانایی بر دادن پولش رو داشت لم یتیمم دیگه نمیتونه تیمم کنه باید آبو بخره و وضو بگیره و اذا وجد المتیمم الماء قبل صلاتی توضا اگر شخص تیمم کننده آبو یافت قبل از نماز خوندن دیگه خلاص وضو میگیره ولو وجده في صلاته اتمها بتيممه اما اگر در وسط نماز بود که آب یافت اینجا دیگه نمازش رو میگه با همون تمم چیکار میکنه کامل میکنه باب فرض التیمم باب فرض های تیمم و فرض التیمم ست تا اشیا فرض های تیمم شش چیزن احدهما دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها فإن تيمم قبل دخول وقتها أو كان على شك من دخوله لم يجزه دقت داشته باشید اولیش داخل شدن وقت نماز که میخواد براش تیمم بکنه اگر تیمم کرد قبل از دخول وقت یا شک داشت که آیا وقت داخله یا نه اینجا جایز براش درست نیست پس اولین فرض تیمم اینه که وقت اون نمازی که میخواد تیمم کنه براش داخل شده باشه ولو تیمم که جازه و کان وقت قضائها وقتا لها يتيمم فيه وإن خالف وقتها وقتها فإذا تيمم لغير الفائتة فلا يخالف وقتها بله اما اگر تیمم کرد برای نماز فوت شده نمازی که الان دیگه وقتش چه شده خارج شده جائز هست اینجا دیگه چیه جائز هست اگرچه که مخالف با اون وقتشه اما اگر تمام کرد برای نماز غیر فائته برای اون نمازی که نماز وقتی هست نماز فوت شده نیست دیگه نمیتونه که مخالف با وقتش بکنه نمیتونه مخالفت با بعد با دخول وقتش و التراب الطاهر دومین فرض تیمم خاک پاکه فلا یتیمم بما ليس بتراب ولا برمل ليس له غبار ولا بمسحوق ما احرق من جس او خزف ولا بما اختلط به طیب او نجس دومین فرض تیمم اینه که خاک پاکه تیمم نمیکنه با چیزی که خاک نیست و نه با شینی که روش غبار نیست و نه با پودر آنچه که سوخته شده باشه از گچ یا از سفال پس با پودر آن چیزی که سوخته شده باشه هم تعمم نمیکنه و نه با اون چیزی که مخلوط شده با آن چه چیز تیبی خوشی چه چیز نجسی چون اینجا میگن آب دیگه مثل آب مثل چیزی که میگفتن آب که برش با چیز قاطی شده اینجا هم با خاک چیزی قاطی شده و ثالث ان ینویه بقلبه عند مسح الوجه استباحة الصلاة او رفع الحدث من فرض اینه که نیت بکنه قلبان هنگام مسح کردن صورت مباح شدن نماز رو نه برطرفية بیوزویی رو ببینید این ها خیلی سختگیری در باب تمام دارند حناف هم یک سری شرایط عجیب و غریبی دارند شوافه همشون خب میگه سومین چیز اینه که نیت بکنه با قلبش هنگام مسح کردن صورت مباح شدن نماز رو نه از رفتن نه از بین رفتن حدث رو مباح بودن نماز رو باید تمام بکنه نه مطلق این رفع حدث رو و رابع مسح الوجه چارمین فرض مسح صورته فيضرب بيديه على التراب حتى يعلق بهما غباره یمسح بهما وجه مسح صورت چارمین فرض میگه میزنه دو دستش رو بر خاک تا غبار بهش بچسبه و مسح میکنه با دو دستش صورتشو و الخامس مسح ذراعین مع المرفقین به ضربت ثانیه پنجمین فرض مسح کردن دو ذراع دست همراه با مرفقین البته با یک زدنی جداگانه یعنی برای دستا دستا رو بار دیگر باید به زمین بزنه مستقلا یمسحه یمناهما بکفه اليسرى دست راست رو با کف دست چپ مسح میکنه و یمسحه یسراهما بکفه اليمنى و دست چپو با کف دست راست مس میکنه و یمسحو احد الراحتین بالاخرى و دو کف رو با یکی دیگری مس میکنه یعنی این کف با اون یکی و اونو با اون یکی البته بعضی از فقها فقط تا مچ تمم و ضرورت میدونن مسحو دستا رو تا کجا تا مچ والخامس خب خامس خوندیم فإن أبقى, فإن أبقى من وجهه أو ذراعيه شيئا لم يمسسه غبار المسح لم يجزه اگر باقی مونده بود از صورتش یا از دوزراعش چیزی چه که هم کم باشه و غبار بهش نرسیده بود جایز کافی نیست درست نیست و سادس الترتیب مبتدئا بالوجه ثم بالذراعین ششمین فرض ترتیبه شروع میکنه به صورت سپس به ذراعین فین قدمهما قدمهما علی الوجه لم اگر مقدم کرد ذراعین رو بر صورت درست نیست اجزا نیست براش کافی نیست وله سنتان تمام دو سنت داره التسمیت و تقدیم اليمنى علی اليسرى یکی بسم الله گفتنه و سنت بعدیش مقدم کردن راست بر چپه وليس تکرار المسح فيه مسنونا تکرار کردن مسح جو سنت ها نیست و تیمم من الحدث والجنابه سواء تیمم کردن از جنابت و از بیوضوعی به یک شکله مساویه یعنی اینطوری نیست که مثلا برای دست دستاشو بکنه اما برای جنابت بره تو خاک خودشو چکار بکنه به غلطونه مثل اون صحابی که استنباط کرده بود بعدا پیغمبر روش صحیح و بش یاد داد بله ولا ولا يجمع بتيمم واحد بين صلاتي فرض بله مسئله دیگی که در مذهب هست امام شافعی رحمت الله علیه میگه جمع نمیکنه با یک تیمم بین دو نماز فرض آقا اگر دو نماز فرض و حتی جمع خوند مثلا نماز ظهر و عصر با هم جمع کرد برای میگه ظهر جداگونه تیمم کنه برای عصر اینا هم از اون تکلف های هستن که خب در بعضی از مذاهب اسلامی وجود دارن رحم الله الائمه و یصلی به تیمم الفرض ما شاء من نفله اما با تیمم نماز فرض هر نفلی که خواست میتونه بخونه آقا تیمم کرده برای فرض ظهر میتونه هزار تا رکعت نفل سنت و بعدش بخونه یا نفلو اما نمیتونه فرض دیگه ای رو با اون تیمم بخونه ولی شرایط احناف با شوافه با مذاهب دیگه در این رابطه با هم فرق داره از اینجایی که ما میگیم اینا مسائل اجتهادی هستن ائمه اجرشون رو بردن ولی الان ما پیروان هر کدوم قولی که صحیح تر بود بپذیریم ولا يجوز اذا تيمم لنافله ان يصلي به فرضا و جائز نیست زمانی که تیمم کرده بود برای نماز نفل که با اون تیمم بیاد نماز فرض بخونه و يجوز اذا توضا لفرض ان يصلي به ما شاء من فرض و نفل ما لم يحدث اما وضو فرق میکنه و جائز است زمانی که وضو گرفته بود برای نماز فرض که نماز بخونه با اون وضو هر نماز فرض و هر نماز نفلی رو لم یحدث تا زمانی که وضو نشده است پس اینا بودن از باب تم